Dilhayat Kalfa estis turca componistino cae instrumentisto dun la Otomana Imperio en la dec ocaiarcento. Ciel videblas la uxia nomo, si crescis en la palazzo cae acquiris la rangon de Kalfa, titolo donita al vidinoi en administra i respondetsoi en la Otomana Cortego. La uxia i vergoi, estas evidente que si ricevis musica in leccionoin de valorai instruistoi en la mes loco de musica instruado en la jaremoi de la otomana imperio pos la dec arcento. Crome, si estis bonega ludanto de la turca long cola liuto nomata tamburo. Onizias, que Dilhayat Kalfa estis intellectulo al la libroi mensiitai en la listo prisiai posedagioi. Estis en 1999, quiam l'esploristo Talib Mert unoe trovis la documentadon de la vieno de Dilhayat Kalfa. Li trovis tion en la otomana archivo cae publicigis gin en Musica Rebuo en moderna turco sur la titolo la de Dilhayat. Ĉi publicajo estas listo datita en mil 1737, kiu inclusivas libroin, horloĝojn, jubelojn, feloin, tapiĝojn, metalartaĵojn, vitrajn verkojn kaj tiel plu. Ĉiuj havaĵoj de Dilhayat. trasdonas informoin pri sia viv nivelo cae sia ciutaga vivo. Exemple, per tiu listo onisias che Dilhayat hayat amis canto birdoin. Quar cagioi de canarioi estis inter siai posedajoi. La componajoi de Dilhayat Kalfa calfa ocupa sian locon inter la de la otomana canono fixita de la comitato pri classificado. Quelcai otomanai fontoi informas pri prescau sen vercoi el Dilhayat. Tamen, citiui vercoi ne plutravivis travivis gis hodiau, sed en unu al la dec ocaiarcentai compiloi de cantoi existas dec tri vercoi sub autor nomo Dilhayat la turca classica otomana musico, u disvolvigis en Istanbulo cae aliai gravai urboi, consisti plei parte el malgrande instrumenta ensemblo tradizie accompagnata de sol luda cantisto. Tio farigias en sinsequo de instrumenta preludo pechreve, instrumenta post ludo sas semain, kaj la chefa sexio de voĉaj komponaĵoj, u komenciĝas kaj estas punktita de y improvisoi, taxim La verkoj de y atcalfa kiuj travivis ĝis nia tempo, estas interlagrava y gravaj de la técnico kaj de la clásica escolo La fluo de y makam spezzo de melodio, cae la prosodio en i vergoi estas exemplai. Si glate plenumis la melodian progresum cae movadon de macamoe. Du macam vergoi, pesci rev, cae sas semai, montras tre specialan stilon. En i vergoi componitai en aliai macamoi, la ritmai melodiai cae liricai elementoi estas ege rafinitai. Dilja iat calfa, quiu estis considerata tres orgema en sia lecto de textoi, montris grandan zorgon arangi la rilaton inter signifo cae melodio. Componante sia in vergoin, Dilha Jatkalfa usis gravain ritmain javlonoin. Si estis el stara componistino, konata ancau en la turca clásica musica literaturo, kiel Dikhayat Kadim ca Dilhayat Hanim. Krom Reftar Kalfa, Dilhayat Kalfa estas probable la unua, cae plei grava inter turcai componistinoi considerante la tia tempa compreno per la situazio de virino en la sozio, quelcai opinias che si estis prescau genia, char sia music arto successis atingi specialan reconon quiu dauras gis hodiau.